Միշտ էլ սիրատին պատահաբար են պատահում կյանքում։ Ուհրաժեշտ են տալիս սիրատին անհրաժեշտաբար։ Անհրաժեշտաբար։ Միշտ էլ հրաժեշտը հեշտ չի ու նա քո հետ չի, քեզ պետք չի ու պահն այս վերջին քո համար նվեր չի, քեզ պատվաբեր չի, բայց դիմանում ես, ինչ կլինի հետո, շատ արագ իմանում ես, արևն էլ քարսի պես, գորումը հարսին տես, դու էլ ափսոս չգիտես, թե ում է պետք որ դիտես, նայում ես աչու ցախ, չորս կողմը տարու ցախ, կամած կամած քանդվում, ամրոցդ կառուցած, ուզում ես բարձր գորաս, բայց ով պիտի լսի, հնդրում ես դեմքդ կորած, գնա վազի, հասի, միգուցե քեզ սпасեն, միգուցե անտեսեն, գուցե գիշերը քո հետ մի կտոր հաց համտեսեն Նրանք շատ քիչ են ու գիշատիչ չեն Նրանք քեզ կփրկեն, նրանք միշտ ճիշտ են Վերջում կհասկանաս, որ հրաժեշտը հեշտ չի ու պահն այս վերջին հաստատ նվեր չի ու հրաժեշտ են տալիս սիրածին Անհրաժեշտաբար ու հրաժեշտ են տալիս սիրածին Անհրաժեշտաբար ու հրաժեշտ են տալիս սիրածին Անհրաժեշտաբար ու հրաժեշտ են տալիս սիրածին Անհրաժեշտաբար Անտառում հին տան մեջ հին սեղանին կամ մի գիրք մեջն էլ նկար Նկարի մեջ մի աղջիկ, որը վաղուց չկար Երիտասարդ ու գեղեցիկ, բայց այդ ծաղիկը քաղեցին ու գիշերով անձևոտ նրան թակուն թաղեցին Ամբողջ փողոցն էր հիանում նրա փայլով Նա մի նկար էր շատ գունավոր ու քայլող Բայց իր կյանքից ոչինչ չհասկացավ Կարծես թիթեր ծնվեց, բացվեց, անհետացավ Նրան բոլորն էին սիրում ու համբույրներ հաղում Իսկ նա սիրում էր մի ջող, մի տղու Մենք չէինք էլ հասկանում, թե ինչ է նա անում Իսկ այդ նրան ուր ասես չեր տանում նրա մազերը գեղեցիկ էին հայլում դեղին ով կմտածեր որ նա տեղին ու մեր աչքերը վախից մի պահ կանաչեցին նրա վարված դիակը մի կերպ ճանաչեցին ու հրաժեշտ են տալիս սիրացին ցավոք սրտի ու հրաժեշտ են տալիս սիրացին ապշած բայց անհրաժեշտ ու հրաժեշտ են տալիս սիրացին Թե կուզես լրիշ, թե կուզես ворնա, թե կուզես ծամիր սեփական լեզուտ, թե կուզես խցիր բերանդ բարձով, թե կուզես ոտքով հարվածիր բարձին։ Հավատացյալ ես, հայհույիր աստծուն։ Հավատացյալ չես, աստծուն հավատա։ Թե կուզես ուզիշ, էլ չուզել իզուր, թե կուզես ուզիշ, էլ չապրել իզուր։ Ու եթե կուզես ապրելն այս է հենց։ Եվ սերն իսկական հենց այս է որ կա։ Պատահաբար ես պատահում կյանքում անհրաժեշտաբար հրաժեշտ տալիս։